John Leslie Ferioi La suno brilas, Ien fraso el lerno libro. Tamen tio estas ancau facto, dum mi scribas. La suno brilas, cae oni pensas pri ferioi. Se oni estas normala persono, oni havas intereson pri ferioi. De tempo al tempo, oni rencontas homon, ciu shaine fieras che dum plurai iaroi li ne feriis. Cio estas ferioi? Ili estas shancho en la normala viv maniero, cae iu pli ili contrastas cun la normala ciutaga viv maniero, des pli succesai ili estas, des pli sanigai, corpe cae mense, ili estas. En la moderna mondo, pli da homoi emas ferii exterlande, cae ien temo por considero. Cion da homoi, cioi voyagas exterlanden, vere capablas paroli cun la indigenoi de aliai landoi. Eble oni devus difini la vorton paroli. Mia opinie ne suficias che oni povas en iri buticon, cae usante quelcain parcere lernitain in vortoin, aceti ion, aumendi mancion en restauratio. Cion el ili povas babili cun comiso en butico pri locai condicioi, babili cun kelnero en lia propra lingvo loca, pri la loca socia vivo, pri la statempai teatrajoi, pri aferoi pli gravai ol tasso da cafo. Mi tui pensas pri propra espertoi en plurai landoi, quioin me visitis ciel esperantisto. Indigenae gesamideanoi estis cun mi, cae en ilia cunesto mi ciam prescau forgesis, che mi estas fremdulo. Ciam mi facile povis babiladi pri multai aferoi, same facile ciel mi parolas pri la samai aferoi en mia heimlando per mia propra gepatra lingvo. Esperanto donas tiun grandan avantagion al ciu esperantisto, ciu vagas exter la propra lando, char neniam necesas, che li, en ciu ain lando, estu devigata paroli nur per gestoi, au fuse paroli parte lernitan lingvon. En la moderna mondo, tiu ciu iras exter landen sen scio de esperanto, estas kiel homo, kiu opinias, ke li povas veturi tra regiono sen considero al la traficai gvid signaloi. Alia necessa aspecto de bona feriado estas trovigi inter simpatiai homoi. Jen kiel bon chances la esperantistoi. En ciui landoi de la mondo ili trovas simpatiain geamicoin por cioi visito de exterlandai gesamideanoi estas ancau bonvena tra vivajo. Tiui, cioi ferias exterlande sen helpo de la internazia lingvo, au sen alt cio de la lingvo de la lando, en ciu ili voyagas, ne povas havi plenan contentigion, ciun ili devus havi pro la feriado. Esperantistoi povas paroli konvinke pri la utilo de Esperanto, cefe, iam ili revenas de siai ferioi. De verdiro, elingita glavo, malo longigita.